Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, da ti život za slobodu nikom se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, da ti život za slobodu nikom se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, da ti život za slobodu nikom se ne bojimo borimo se sve do zadnjeg smrti se ne bojimo. Ako treba živo da ti za šehadet poginuti, ako treba živo da ti za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo trebaži vodak ti za šehadet poginuti ako trebaži vodak ti za šehadet poginuti smrti se ne bojimo kada krenemo u borbu teve kulom se branimo putek bire mi učimo od njih pomoć tražimo kada krenemo u borbu teve se branimo tekbire ni učimo, nek pomoć tražimo. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, da ti život da slobodu nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, da ti život da slobodu nikog se ne bojimo. Borimo se sve do zadnjeg smrti se ne bojimo. Ako treba živo da ti zažade poginu ti Ako treba živo da ti zažade poginu ti Smrti se ne bojimo Ako treba živo da ti zažade poginu ti Ako treba živo da ti zažade poginu ti Smrti se ne bojimo Poginuti čista srca bez grijeha je droga to je želja muđahida, bojnika Allahova. Poginuti čista srca bez grijeha je droga. To je želja muđahida, bojnika Allahova.